для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Володя бачыў, што навіна пачутая друдога вельмі ўстрывожыла дзеда. Пра пчол нават адразу забыў. Володька ж спачатку ўзяў вестку са сталай спакойнай разважнасцю. Ну ідзе маня, ну і няхай ідзе. Ён не быў бачуў, як яна ідзе па вуліцы. Тоўстая, павольная, Тады і володька падумаў ясна, А Васіль усё роўна не любіць яе, калі з Ганнай жыць хочацца. А так і Васілю добра будзе, і Ганні, і Мані. Бо што ёй за цікавасць з Васілём, як яму другая болей падабаецца. Яна і так колькі наплахалася ад таго, што ён вечна хмурны і недовольны. Цяпер хоць пажыве ціха каля сваіх, і ёй добра будзе, і Васілю з Ганнай. І тут же Володька – з трывогай падумаў: « А з кім жа цяпер астанецца хлопчык, з Васілём ці з манію і пачуў, што жыццё зноў нагадала пра сваю складанасць. Ён рашыў усё ж, што і гэты вузел развязаць можна так, каб усім добра было. Няхай жыве хлопчык, трохі ў адных, трохі ў другіх, яму так яшчэ лепей будзе. За гэтымі клопатамі, Володю раптам узяла радасць. Яны цяпер з хведькам сваякі. Ну ганы ж, хведькава сястра. Гэта радасць і жыла ў ім найбольш, калі ён ехаў з дзедам к сялу. Вельмі яму не цярпелася хутчэй пабачыцца, падзяліцца вялікай навіной. Хведька ж можа яшчэ нічога і не знае, Калі ехаў па вуліцы, так і лавіў позіркам, ці не відно знаёмай постаці, так і хочацца саскочыць, кінуцца шукаць. Так шкода было, што хведька можа у алешніках на уроках яшчэ. Падумаў, зойдзе на хвілінку, пачуе сам на свае вушы ўсё, тады пабяжыць шукаць. А як хведька на уроках, тады пабяжыць грэблі насустрач, але калі ўехаў на двор, пабачыў сумную матку, калі ўвайшоў у хату, убачыў заплаканы няшчасны манін твар, пачуў, што радасць ураз выцекла, як вада з далонямі пальцаў. Жаль вялікі ўзяў за маню. Не рада ж яна вунь, як бядуе, і матка, як бы нябожчык у хаце. Хацеў нават зразу сысці з хаты, але маці заўважыла і пазвала дала есці. Ад таго, што маня, сядзела на палацях каля калыскі ды хліпала яда была не ў смак. Пасёрбаў баршчу так для прыліку, каб матка не гаварыла нічога, тады хутчэй вылез за стала і выйшаў на двор. Адышоўшы ж ад двара, стаў на вуліцы поўнай вялікай цяжкай супярэчнасці. Было яму шкада і мані, і маткі. І так шкада, што ісці да хвіцькі нават ужо не хацелася. А ён і не пайшоў да чарнушкаў, падаўся на выган, з выгану на ўзболатак, але ад хмызняку павярнуў назад, пацёгся прыгуменнай дарогай, ішоў сам, не ведаў куды, не ведаў і што рабіць. Чалавек быў зусім збіты стропу. тропу. Володя пастаяў на сваім прыгуменні, залез у гумно, ушыўся ў салому. Сядзеў ціха, моўчкі, з нейкім супакаеннем слухаў, як пахне жытнюю саломою, халодным токам і старым дрэвам. Пад застрэшшым круціліся ціркалі вераб'і, і гэтае знаёмае цірканне таксама як бы супакоівала. Але сядзець неўзабаве надакучыла – калі зноў выцягнуўся на святло на прыгуменне, з усіх прыцеляў успомніў аднаго хведьку. Усеменна хведькі не хапала цяпер яму, адзін хведька патрэбен быў. Усё ж ішоў на чарнушка ў двор без ранейшай вольнасці з невядомай трывогай асцярожнасцю як бы, чагосьці баяўся. Зусім забаяўся, калі раптам убачыў нікаго іншага хвіцькаву ў матку. Калі тая так зіркнула, што летня кінуўся на ўцёкі. Хвецькі не было, і ён самотны падаўся на выган. Чалавек не знаходзіў сабе месца. Жыў адно толькі тым, што выглядваў, ці не відно дзяцей на дарозе, ці не вяртаюцца са школы чакаў сябра. Хуткае гэтае выглядванне надакучыла. Тады володя падаўся насустрач, дайшоў да цагельні. Толькі калі ўбачыў на грэбкі кубку малых, стаў цярплівы і хмурна пачакаў а потым хмурны ж падышоў і да хведзькі. Моўчкі пацёгся побач сярод хлопцаў і дзяўчат у світках з торбачкамі, адзін унураны сур'ёзны ў дураслівай гамонкай чародцы. Ужо ляся ладвіў хведзьку ў бок, сказаў са сталай стрыманасцю: « Знаеш, а мы з табой, мабуць, будзем сваякамі. Хведька шмаргануў чырвоным з чарнільнай плямай носам. Чаму это? Васіль праганяе маню. Ганну вашу хоча ўзяць за жонку. Хведька толькі зірнуў заклапочына. А гэта а як жа гэта? У яе ж я ўхім. А я ўхіма яна, мабуць, кіне, адказаў володя. О добра, сказаў хведька. Володя як бы прасіў парады, помачы і прызнаўся нявесела. Добра то добра, Так яна ж не хоча маня, плача. Ну і няхай плача, просто рашыў хведька. Володю не вельмі ўсцешыла гэтае рашэнне, але яму ўсё ж стала спакайней. Раптам найшла вялікая любасць да хведькі. Абодва любілі адзін аднаго ў гэты момант, як ніколі, пяшчотна і моцна, Шчаслівыя, блізкія, як ніколі ішлі ў сяло. Родны ўжо можна сказаць, людзі. Калі хведька пайшоў у хату кінуць торбу з букваром і шыткам і пад'есці, володька астаўся чакаць на выгане баяўся, што матка затрымае прыцелі не пусціць, але хведька хутка прыбег. І ў дваіх поўнай радасці неспадзяванаму свайму сваяцтву. Часта ліпа хмызняку па прыгуменнях, пакуль не разлучыла іх халодная цемра. Дома ж, калі Володька залез пад коўдру, ледзь улавіў манены ўздыханне дыхліпы, нядаўняя радасць ураз расстала і ўзяла зноў вялікая маркота, лёг на душу жаль. Як ніяка шкода вельмі яе мані. Спачуваючы ёй шчыра, прагнучы неяк памагчы, Володька падумаў разважна, чаму б не зрабіць так, чтобы, і яна маня не ішла з хаты іх нікуды і Ганна чтоб жыла тут з Васілём Ну калі ўжо абедзвум з Васілём быць хочацца А ўслед за гэтым падумаў А чаму канешне у кожнага по адной жонцы і ўздыхнул сам сабе кармить мабуць дваіх не накорміш Амаль тады ж, калі сышоў з двара володька, дзед дзяніс з вінаватым і лагодным выглядам з карцом мёду паклыпаў к пракопу. Авярнуўся ж у потімках стомленай ціхі Васілёва маці, што чакала яго ля варот, хоць пачула, што невясёла ён а не ўтрымала. Ну што ж яны? А што? Нічога! Мірна! Ён пракоп цвёрды, слова не выціснуць. Злы вельмі, адказаў дзед. Убачыў у пуцімках Васілёву постаць, цвёрда падышоў да яго, заявіў строга: Жаніўся тым часам, дак аднаго дзяржыся, хваціць ужо бегаць. Васіль павярнуўся, моўчкі паддаўся ад яго. здарылася ў гэты дзень, Васіля нібы не вельмі ўразіла. Бяда, нявідная другім, вярэдзіла ж яго ўжо не адну ноч, не адзін дзень. Нялёгка было чуць, таіць яе ў душы, ведаць, што ў любы час яна можа выплыць, што спакой і дабрабыт яго такія нетрывалыя. І вось цяпер, калі адкрылася ўсё, была разам супярэчлівасцю розных нядобрых пачуццяў нават нейкая палёгка. Няма ўжо чаго таіцца, чакаць нечага запаскай, нечага трывожацца. І вось у даўняй супярэчнасці пачуццяў найбольш пякло адчуванне як бы наўмыснай нескладнасці яго жыцця, якое вечна блытала нібы цвёрдыя надзейныя разлікі, нібы знарок абдзельвала Васіля шчасцем. Ён жа убіраўся ў сілу. Лес дзёрся ў гару, парта безупынна. Дня не было такога, каб ранкам, днём, вечарам не рабіў чаго для гаспадаркі, не поўніўся няўціхным клопатам аб сваім дабры. Лес дзёрся. І радасць даецца, павінен быць бы. Цешыцца, здаецца, трэба было б адно. Збывалася ўсё, што хацеў пра што марыў. Гаспадаром станавіўся неабыякім аспраўным, зямлі пабольшала, пабольшала ў гумне, у клеці, конь, каровы, нясорама перад людзьмі, хата расце, цешся, ды радуйся. Але радасці і шчасця поўнага не было. Дзіўна абыходзілася з Васілём жыццём. Ці так ужо на раду яму было напісана: Адно ладзіцца, адно цешыць, Дык другое бы на зло гэтай радасці, бы знарок нішчыць яго ўцеху. Другім, канешне, можна і не паказваць гэтага, а сам жа ад сябе не ўтоеш, не шукаеш самога сябе. Ці ж такую трэба яму жонку, Не тое, што не да душы, злосці век бярэ на яе маруду цяльпуху. Няўдача гэта аня жонка. Дабро, дабро, а толькі ж і дабро, не ўсё шчасце, за неўдаліцы і дабро неяк не цешыць. Ты гары, ты рвіся дзеня да дня з цямна да цямна і ёй хоць бы што. Другая, Дык і дому упораецца, і скаціну пакорміць, і чалавеку прыбяжыць паможа ў гумнеці ў поле гэта, каб не матка яго, дык у хаце прапала б адна. Жыве не жыве, а нібы спіць, ходзячы робячы. Так і хочацца ухапіць, зрабіць за яе, глядзець на яе, ажно нудна. Колькі разоў, асабліва спачатку, пакуль не прывык, не сцярпеўся трохі, успамінаў Васіль з жалем Ганну. Ноччу, дык доўгі час проста нават бачыў яе з сабою. Проста прымірыцца не мог, што жыццё так перакруціла яго мары спадзяванні. Ён не песціў думак пра Ганну, гнаў іх як мог, убіваў сябе, непатрэбшчына пустое, уздыхаць шкадаваць аб тым, што упала прапала, а не ўздыхаць, не шкадаваць, не мог. Ні адну ноч, ні адзін месяц прыкрычуў побач маню. Тады адварочваўся, адсоўваўся, калі яна тулілася, лашчылася, то злаваў. А потым усё ж як бы перастаў бедаваць аб няўдачы, як бы прывык нават да мані. За часам за навалачу турбот радзей успамінаў ужо Ганну, можа і зусім перастаў бы згадваць, калі б не тая сустрэча на бульбяным полі, Не спатканне ты ў потімку ля гумна. Калі б не ганнена шчырасць, не бяда яе, і свая бяда, калі б усё не ажыло раптам, не запякло яму кроў і ажыло запякло з такой сілай. Яшчэ адно даўно ўжо хмарыла шчасце, бясконцыя сходы. Абы сабралі пра калектывы калгасы, думаў, што не падасць уговорам абяцанкам будзе трымацца свайго двара, хоць бы што не аддасць і крыходкі нават адной, а спакою пэўнасці падзейнай не было. Лес пяўся, колькі змогі зладжваў будыніну свайго шчасця, бервяно за бервяном, плашку за плашкай, паплеценку за паплеценкай складваў, стараўся, а будыніна, крывілася, хілілася і гатова была ў любы момант разлезціся, разламацца, бо не было грунту, асновы добрай у будыніны, кволай, няпэўнай будыніны, яго шчасця. І вось цяпер нетрываласць гэта чулася як ніколі. Ці хадзіў паіў каня, ці карміў карову, моўчкі ўнурана, думаў аб няскладнасці, той крыўднай несправядлівасці жыцця і думаў без вялікага бедавання нават з нейкай стомленасцю, нават нібы забыякавасцю. Маня, збітая тым, што адкрылася, нічога не рабіла па гаспадарцы і Васіль рабіў за яе, як праз туман да Васіля даходзіла. Маня не кляла, не папракала яго, адно хліпала, хліпала, аднастайна, нудна. А ў яго не было ні шкадавання аб ёй, ні шкадавання за тое, што гора гэта ад яго. Абыякавы быў да яе. Абыякавы быў, і да яе скрухі. Так не жалю аб ёй, ні шкадаванне за свой учынак, не было і тады, калі ўночы ляжалі з маней побач. Звыклую галаву ішлі клопаты аб скаціне, аб няскончанай хаце, Плынь думак гэтай увесь час перарывалі то ўспаміны развагі пра Ганну, то згадкі пра апошні дзень. Эх, бугай паганы, укалоў як. Пракоп маруда, аж дайсці не мог доўга, што рабіць, сядзеў усё моўчкі цюкаў, Як яно цяпер павернецца, Не прыйдуць, мабыць, Ужо аднаму хату канчаць трэба будзе. Ганна! у этой хаце жыць будзе казаў бугай згаварыліся што к васілю пяройдзе набрахаў бугай на ўсю вуліцу ды да і падыбаў бы праўду сказаўшы са злосцю на бугая не першы раз за гэтыя ночы любая неадступная увайшла ўзяла васіля думка мара калі б тое можна было на праўду калі б Ганна гаспадыней стала у яго хаце. І ўсё б тады ў яго было, усё чаго не хапае. Шчасце было поўнае, а не падман. Быў вачавіткі не першы раз ужо ўбачыў, як Ганна быццам пораецца каля печы, як ходзіць на двары, І ў сярэдзіне ў Васіля, аж заболела. Яго невясёлыя думкі перабіў плач малога, якую прачнулася ў калысцы ляложка. Ён пачакаў калімання, што была як заўсёды бліжэй да дзіцяці возьме паўроску ад калыскі і загушкае, але яна нібы і не чула. Дзіцяж не ўціхала, галасіла ўсё мацней. «Вазьмі пагушкай», – не ўтрываў Васіль. А маня хоць бы варухнулася. Тады Васіль зазлаваў, не чуеш? а яна была як нежывая, як колода. Раптам з палаці ўзлезла маці, узяла малога на руки, пачала тупаць па хаце і прыгаворваць: « Ай, спі, маленькі, спі разумненькі, А корачкі ўсе спяць, А цяляткі парасяткі спяць, І ты спі, А! -а, -а Яна насіла, гушкала, пакуль малое не ўціхла, не заснула добра. Тады паклала яго ў калыску, пагушкала калыску. Потым яшчэ доўга стаяла ў цемры, як бы не цяміла, што рабіць. Схамянулася, падсунулася к палацям сваім тады, калі штосьці загаварыў пра сон валодька. Пайду я, раптам ціха, але цвёрда сказала маня. У голасе яе пачулася злосць. Жыві з етай сваёй. Яна не ўтрывала і захліпала. Мала ёй аднаго свайго. Васіль не сказаў нічога, не абнадзеяў ні супакояў, у галаву зноў улезла, што ж цяпер будзе з гаспадаркай, з канём, з зямлёй, якую даў яму цесть. Між гэтай клопатнай няўпэўнасці ныла згадка пра Ганну і шкадаванне, што не ўбачыў яе сёння. Гэта дамашняя неспадзеўка не дала выйсці к назначанаму месцу, а яна ж Ганна яго, пэўна чакала, Чакала і не дачакалася, а пабачыцца трэба было б нават цяпер. Цяпер дык асабліва трэба было б. Ён не ведаў, што Ганна ў той вечар таксама шкадавала, што не можа выйсці да Васіля. Яны пабачыліся праз тры дні. Пабачыліся, хоць угавору не было, просто падказала чуццё. Першая прыйшла Ганна. Ідучы за гуменнай дарогай азірнулася і стала ў потімку ля васілёвага гумна, прытулілася да сцяны. Слухала, узіралася і поўнілася, таким неспакоем, што ажно дрыжала ўся. Думала, няўжо не прыйдзе, не пабачыцца. Ганна ж стаять не магла на месцы ад думкі, што так можа і стацца. Але як заўважыла цёмную постаць ад двара, як пазнала, што гэта ён Васіль, дрыготка ўзяла яшчэ мацней. А я ўжо баялася, сказала Ганна ціха і шчыра. Не здагадаецца, думала. Ён помаўчаў момант, не ўзяў яе рукі і не абняў. Я і учора прыходзіў, думаў, можа будзе. Няможна было мне, сказала Ганна. Сягоння як, вырвалася да сваіх, жывасілам, можна сказаць. І за мной глядзяць, не вераць, адказаў Васіль. У іх была тая шчырасць, якую тыя разы, але вось той блізкасці роднасці дзіўна не было ўжо. Са шчырасцю, няпрошаная, неадступная, чулася яшчэ нешта, што як бы, трэцяя стаяла між іх, не давала ўжо ім быць блізкімі і роднымі. Асабліва гэтая трэця стрымлівала Васіля. Ганна чула гэта востра і крыўдна. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук